بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Uz Allahu dželle vala dozvolu večeras nastavljamo se družiti s riječima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem koje je jedan od velikih islamskih učenjaka Imam Neovi skupio u svojoj po obimu kratkoj brošuri, ali izuzetno sadržajnoj u svojih 42 hadisa. Mi se nalazimo u petom hadisu, a taj hadis nam prenosi naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa kaže imam nevevi, an ummi mu'minin ummi abdillah عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد Dakle, prenosi se od majke vjernika Ummu Abdillah Aisha radijallahu anha da je rekla Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to će biti odbijeno. Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to će biti odbijeno. I kaže da hadis bilježe Buharija i Muslim. Dok kaže da u citatu kod imama Muslima, dakle ovo je citat imama Buharije, u citatu kod imama Muslima stoji Men amila amelen lejse alejhi emruna fehu eredun. Ko uradi neko dijelo koje nije od naše vjere ili od ove naše stvari, to će biti odbijeno. Dakle, da ponovim. Od majke vjernika Ummu Abdillah, Aisha radijallahu anha, prenosi se da je rekla, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to će mu biti odbijeno. Bilježe Buharija i Muslim, dakle ovo je Buharin citat, dok u Muslimovom citatu stoji ko uradi dijelo koje nije od naše vjere, na kojem nije naša vjera, ova naša stvar, to će mu biti odbijeno. Dakle, čuli ste hadis bilježe Buharija i Muslim. Mimo Buharije i Muslima mnogi su zabilježili ovaj hadis, jer je ovo jedan od posebnih i posebno sadržajnih hadisa. Zabilježili su ga Imam Ahmed, Abu Davud, Ibn Mađe, Ibn Hibban, Bejheqi, Ibn Đarud, Darakutnije, Boavane, Kuda i mnogi drugi. O vrijednosti i značaju ovog hadisa također govorili su brojni islamski učenjaci. Pa Hafiz ibn Hajar, Hafiz ibn Hajar, ili tako, ima najbolji i najpoznatiji komentar na Bukhari in Sahih. I to je ono po čemu je Hafiz ibn Hajar i najpoznatiji. To je dijelo po kojem se najviše je pročuo i saznalo se za Hafiza ibn Hajara, iako je ostavio mimo ovog dijela mnoga, mnoga druga dijela, narošto u hadisu i komentaru hadisa i drugim hadiskim disciplinama. Pa budući da hadis bilježi imam Bukharija, u komentaru tog hadisa kaže Hafiz ibn Hajar, ovaj hadis se ubraja u osnove Islama. Ovo je jedan od temelja Islama, jedan od velikih pravila naše vjere. Ovo je jedno od velikih pravila naše vjere. Imam Nevevi koji ima komentar na muslimov sahih. Ovaj hadis je zabilježio imam i muslim, ili tako čuli smo? Imam Nevevi ima komentar na muslimov sahih, pa kaže a dakle to je taj autor koji je iskupio ovih 42 hadisa. Kaže imam nevevi, ovaj hadis mora se naučiti na pamet i mora se koristiti njime u dokazivanju ništavnosti izmišljenih dijela. Ovaj hadis treba da se nauči na pamet i da se njime dokazuje ispravnost i neispravnost dijela. Ispravnost osnovanih dijela, neispravnost izmišljenih, uvedenih dijela. Također, od islamskih učenjaka je Turuqi, rahimahullahu ta'ala, kaže ispravno je da se ovaj hadis naziva polovinom dokaza šerijata. Ovaj hadis predstavlja polovinu dokaza islamskog vjerozakona, šerijata, jer se od dokaza traži ili da potvrdi ili da negira ispravnost nekog djela ili da potvrdi, odobri, ili da negira, ukaže na neispravnost, da se neki propis potvrdi ili opovrgne, pa ovaj hadis je, dakle, hadis kojim se ili dokazuje ili opovrgava neko djelo. Hafiz ibn Ređeb, rahimahullahu ta'ala, kaže ovaj hadis je jedan veliki temelj islama, kao što je hadis innamal a'malu bin niyat doista se sva djela vrednuju po namjeri po nijetu da je to vaga kojom se vagaju unutrašnja djela al tako jer govori o nijetu ovaj hadis je vaga za spoljašnja djela kao što je hadis innamal a'malu bin niyat doista se sva djela vrednuju po nijetu po namjeri vaga za unutrašnja djela ovaj hadis ko u našu vjeru uvede ono što nije od nje, to mu se odbija. To je dakle vaga za spoljašnja djela. Dakle, ono što čovjek radi, a nije radio poslanika alihi salatu, sam tomu se odbija. Šeh Albani, rahimahullahu ta'ala, kaže ovaj hadis je jedno od velikih islamskih pravila i jedan od sveobuhvatnih jerovjesnikovi sallallahu alihi wasallam govora jasan je dokaz za odbacivanje svake novotarije, svake izmišljene i uvedene stvari u vjeru islam. Dakle, čuli smo, prenosilac ovog hadisa je majka vjernika, naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu anha. Ona je kćerka Ebu Bekra, je li tako? Ebu Bekra Sidika radijallahu ta'ala najboljeg čovjeka nakon svih poslanika i vjerovjesnika. Kao što ste čuli, imala je nadimak Umu Abdullah. Čuli smo na početku, kaže imam neovi, prenosi se od majke vjernika, od Umu Abdullah. Ona nije imala djece, li tako? Nije rodila poslaniku sallallahu alihi wasallam djete. dobila je nadimak Umu Abdullah, jedni kažu po imenu sestrića, Abdullaha ibn Zubeira, po imenu sestrića. Esma je bila njena sestra, je tako? Udata je bila za Zubeira. Imala je sina Abdullaha, Abdullah ibn Zubeir, poznati ashab. Kažu jedni da je dobila ime po njemu, <clears throat> kojeg je mnogo volila, dok drugi kažu da joj je poslanik sallallahu alihi wasallam dao umu Abdullah nadimak zbog hadisa da su Allahu djelovala najdraža imena Abdullah i Abdurrahman. Pa joj je dao nadimak ti si umu Abdullah. Kao što je poznato, jeli, oko ženitbe s njom postoji govora i mnogi zlonamjerni današnji pokušavaju da ubace razdor, nered, smutnju među muslimane. Međutim, dobro nam je poznato hadis vjerodostaja napratio mu tefeku na lej kod Buharije kod muslima da ju je poslanik sallallahu alihi vselmo ženio po naradbi Allaha dželjavala. Allah subhanahu wa ta'ala je naredio poslaniku Muhammedu sallallahu alihi vseleme da je oženio. To nije njegov izbor bio. Oženio je vrlo mladu kao što je poznato. I nijednu ženu mimo nje, Poslanik sallallahu alaihi wasallam nije oženio kao djevojku i svaku ženu poslanik sallallahu alaihi wasallam je ženio s ciljem i nju je oženio s ciljem bilo mu je naređeno i oženio je mladu kako bi ona od njega najviše stekla znanja i posle njega što duže živjela i kao što nam je poznato dugo je živjela i prenosila ogromno znanje koje je stekla od njega. Kao što vam je poznato, jel, kod Buhari i kod muslima stoji da mu je u san, a snovi vjerovjesnika su bili istina i jedna vrsta naredbe od Allaha Đelevala ili preporuke. Da mu je u san tri puta dolazila, da je dovodio melek tri puta prekrivenu ogrtačem, veo je bio na njenom licu, da bi treći puta podignuo poslanika alihi salatu sam njen veo i vidio nju i rekao ako je to naredba od od Allaha dželle dželevala, onda neka bude. Onda neka se ispoštuje. Dakle, Buharija i Muslim bilježe. To nije bilo po njegovom izboru, već je to naredba bila od Allaha dželevala i barem kod vjernika s time treba da se presjekne svako razilaženje i svaka, svaka rasprava. Od svih žena, nakon Hatidže radijallahu ta'ala anha najviše ju je volio. Poslanik sallallahu alaihi ve sallam je Aishu nakon Hatidže najviše volio. I poznato nam je da dok je živjela Hatidža nije oženio ni jednu drugu ženu. Nakon smrti Hatidže i odlaska u Medinu, je li poslanik sallallahu alaihi sallam u stvari prije hijđre, prije nego li je otišao u Medinu, oženio je, oženio je Sevdu, pa je dakle, on otišao, učinio hijđru, nakon toga za njim je došla Sevda radijallahu anha. Poznata mi je dobro hadis kojeg nam prenosi Amr ibn As radijallahu talan, da je je li upitao poslanika sallallahu alihi veselam ko ti je najdraži od ljudi, pa je rekao Ajša. Pa je rekao, ne pitam te od žena, vi ste pitam poslaniče od, od muškaraca, pa je rekao njen otac. Dakle, prvo koga je spomenuo, općenito spomenuo je Ajšu. I to je, je li bilo nakon, nakon Hatiže za sigurno. Od njenih posebnosti jeste i da je Džibril joj nazivao selam, kao što je Džibril tako nazivao Selam i Hatidži radijallahu anha. Dolazio poslaniku alihi salatu sam i govorio sada će ti doći Hatidža s posudom pa joj prinesi Selam od njenog gospodara i od mene. Slično tako dolazio je Džibril alihi salam i govorio poslaniku Muhammedu sallallahu alihi salam da prinese Selam Ajši i ona je također uzvraćala na Selam Džibrilu povodom Ajše su objavljeni mnogi kuranski ajeti, kao što vam poznate, ali tako prije svega ajeti koji govore o njenoj čistoći, zatim brojni ajeti koji sadrže šerijatske propise. Jedan od tih ajeta jeste i ajet o tejemomu, ajet koji u sebi sadrži propis tejemoma. Bila je veliki poznavalac islamskog prava, fika. Bila je veliki poznavalac mnogo čega, ali pogotovo, pogotovo fika. Fika kaže ima Mesruk, vidjao sam stare ashabe, dakle prvake ashaba Muhammeda sallallahu alihi ve sellem, kako pitaju Ajšu o nasljednom pravu. Kaže Ebu Musa, ashab, radijallahu ta'ala na lešari, nije nama, ashabima Allahovog poslanika, alihi salatu sam, nijedan hadis bio nejasan, a da nismo odgovor po pitanju njega našli kod Ajše, radijallahu anha Njen sestrić, Urva ibn Zubair drugi kaže nisam vidio učenijeg u fikhu, niti u medicini, niti u poeziji, niti u bilo čemu od Ajše radijallahu anha. Imam Zuhri, rahimahullahu ta'ala, kaže kada bi se sakupilo znanje Ajše i uporedio se sa znanjem uporedilo se to znanje sa znanjem ostalih supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i svih žena nakon njih znanje Ajše bi bilo veće Bila je mnogo darežljiva, mnogo je udjeljivala. Pa joj je jedne prilike, jedne prilike su joj došli pokloni. Kaže se, kako je zabilježeno, da je dobila poklone u zlatu, biseriju, draguljima u vrijednosti stotinu hiljada dirhema, pa je sve podijelila među ostalim poslanikovim ženama. Sestrić Ibn Zubeir, poslao joj je, spominje se, dvije stotine hiljada dirhema, pa je sve podijelila. Pa je sve podijelila. Kaže, a vidio sam je kako hoda u zakrpljenom ogrtaču. Dvije stotine hiljada srebrenjaka dirhema je podijelila, a vidio sam je kako hoda u zakrpama. Također, podijelila bi sličnu svotu u danu kada bi postila da ne bi sebi ostavila ni jedan dirhem da kupi nešto za iftar. Pa bi joj sluškinja govorila da se nam ostavila makar samo jedan dirhem da sebi kupimo nešto mesa. Danas postimo, kada ju je ona pozvala da donese iftar, kaže da si me napomenula, možda bih to, možda bih to i učinila. Prenosi se da bi znala dugo postiti da bi znala postiti i postiti i postiti i ne bi prekidala s postom osim u ramazanskim i kurbanskim bajramima. I njena najveća odlika definitivno nakon toga što je bila supruga Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jeste to što je proživjela s poslanikom alihi salatu wasalam zadnje trenutke njegovog života. Je li tako? Poslanik alihi salatu wasalam je umro u njenom danu, u njenoj kući, u njenoj sobi i na njenim grudima. Ispustio je dušu. Ležao je na njenim grudima. Glava mu je bila tu. Na njenim grudima tu je, dakle, ležao, držao svoju glavu kada je, kada je ispustio dušu. Od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, prenijela je 1210 hadisa. 1210 hadisa prenijela je od poslanika, sallallahu alihi wasalam. Kaže se da je preselila na Ahiret 58. godine po Hidžri, a dženazuju je klanjao Ebu Hurera radijallahu talam koji je tada bio kadija, kadija Medine. Da Allah dželavala bude zadovoljan svima njima. 58. godine po Hidžri. Dakle, naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu anha prenosi nam ovaj hadis, poseban hadis koji govori o opasnosti uvođenja novih stvari u vjeru. Koji govori o opasnosti uvođenja novih stvari u vjeru. I govori šta se to od dijela prima, a šta ne. Prenosi nam hadis koji je vaga za naša spoljašnja dijela. Prenosi nam hadis koji nam indirektno govori da nije dovoljan samo nijet, lijepa namjera, želja, već dijelo koje želimo da uradimo, mora da bude urađeno kako ga je radio poslanik alihi salatu samo protivnom dijelo neće biti primjeno. pa dakle poslanik alihi salatu sam kaže men ahdethe ko uvede dakle ko dođe s nečim novim ko izmisli nešto fi emrina hada u ovu našu stvar odnosno u ovu našu vjeru dini islamu ovaj naš šerijat mali se minhu ono što nije od njega ono što nije od ove naše vjere ono što nije od ovog našeg šerijata ono što nema osnove u tome fehuva to će mu biti odbijeno odnosno to će biti vraćeno njegovom počinjocu neće mu biti prihvaćeno kod Allaha već će biti vraćeno njemu i naprotiv ne samo da mu neće biti primljeno prihvaćeno već će biti griješan zbog uvođenja tog novog dijela i pripisivanja tog dijela šerijatu, pripisivanja tog dijela, tog dijela islamu. Pa dakle, iz ovog hadisa imamo određene poruke i pouke za nas. Ovaj hadis nam svojom završnicom, dakle, da ti dijelo neće biti primljeno, jasno govori da je strogo zabranjeno uvoditi nove stvari u vjeru. Zašto? Jer se time i šarati ukazuje da vjera nije potpuna, da vjera nije upotpunjena. A jedan od zadnjih, ne zadnjih, ali jedan od zadnjih kuranskih ajeta koji su objavljeni poslaniku, alihi salatu, sam je bio dio trećeg ajeta sure Al-Ma'ida Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina Danas sam vam vašu vjeru upotpunio i time svoju blagodat prema vama upotpunio kaže Jalla i zadovoljan sam da vam takav Islam bude vjera to je bilo na oprosnom hađu kada je bio najveći broj muslimana na jednom skupu. Spominju da je bilo ih preko stotinu hiljada. Tada je citirao ove riječi poslanika alihi salatu wasalam. Ubrzo nakon toga je tako poslanik salallahu alihi salam i preselio. Dakle, ovaj ajet je objavljen za vrijeme njegovog života, za vrijeme njegovog života, poslanikovog sallallahu alihi sallam života vjera je upotpunjena. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio, donesite čašu, upotpunite je u vrh vodom, nema, gotovo, potpuno. Zato Ibn Kethir, rahimahullahu ta'ala, u komentaru tog trećeg ajeta ili dijela trećeg ajeta kaže, a zar ima upotpunjavanja nakon Allahovog upotpunjavanja? Ako je Allah nešto upotpunio, ko je taj ko može doći reći još ovo, i još ovo? Zato nam je dobro poznato, ubacimo bilo šta u tu čašu, ur napunjenu vodom, nešto mora izaći iz nje. Jeste, Oni kažu i još ovo, i još ovo, i još ovo, ali zato izađe ono, pa izađe ono, pa izađe ono, pa izađe ono i mnogo šta od toga do kijameta se neće vratiti među muslimane. Pogotovo ako ono uvedeno zaživi kod njih. Učvrsti se u korijeni duboko kod njih. Zato ima Malik govorio, ko uvede neku stvar u vjeru, smatrajući je od vjere. Dođe s nekom stvari i kaže to je od vjere. Taj tvrdi da je poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pronevjerio poslanicu. Da je nije dostavio u cijelosti. Jer Allah je rekao da danas sam vašu vjeru potpunio. Dakle, vjera je upotpunjena. To je moralo da bude i za vrijeme poslanika sallallahu alaihi ve sallam a on to nije dostavio i poznato je da ima mali govorio onaj koji uvede neku stvar u vjeru i tvrdi da je to od vjere taj laže ili na Allaha ili na poslanika laže na Allaha ako kaže to je od vjere Allah je rekao da je vjera upotpunjena da je završeno sa propisima da je vjera upotpunjena nema taj nikakvog dokaza, nikakve osnove. Kaže, to je od vjere, međutim, nema nikakvog dokaza. Vjerodostojno s kojim se može dokazivati. Taj laže na Allah. Dobro, ako kaže da je to bilo od vjere, onda laže na poslanika, ali poslanik prešutio da to nije dostavio. Zatim, druga poruka za nas. Jasno se iz hadisa zaključuje ko Allahu vjeru uvede. Ono što nije od nje, ono dakle što nije bilo za vrijeme poslanika, sallallahu alihi wasallam, kao što ima mali govorio, ono što je bila, bila vjera tada, bit će vjera do sudnjega dana. Ono što nije bilo tada vjera, neće biti nikada do sudnjega dana. I čudan li je, čudnili smo mi, muslimanski narod, toliko jasnih stvari sigurnih stvari koje mi ne radimo. A uhvatimo se, dakle, novih, lijepih stvari dušama i oko toga, oko toga se pozabavimo. Vidiš namaze, zbrzaju, klanjaju brzo da bi zikrili polako. Namaz klanjaju brzo da bi polako zikli, da bi otekli sa zikrom i sa dovom i sa nakon predaje selama s nekakvim salavatima posebnim. A namaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah akbar. Ono što je sigurno i posebno u našoj vjeri, ne pridaješ mu pažnju, a ono što je u najmanju ruku sumnjivo, s njim potenane. Dakle, iz hadisa se jasno zaključuje ko Allahu vjeru uvede nešto što nije od nje, što nije od Islama, tu mu neće biti primljeno. Makar se time namjeravalo dobro. Makar se time namjeravalo dobro. Čovjek uvede nešto lijepo, namjerava da time podstakne ljude, da čine, hajde. Bolje nikako nego nikako. Ne, bolje nikako nego svakako. Kada je u pitanju uvođenje stvari u vjeru što nije od vjere, ostavi se toga. Radi što možeš, što je sigurno, koliko možeš. Dođe hadis, ako Bog da, deveti hadis, ono što sam vam naredio, radite koliko možete. Ono što sam zabranio, tome se ne primičite. Poslanik, sallallahu alaihi sallam, zabranio je da se uvode stvari. Ne primičite se tome. Ono što sam naredio, radite koliko možete. Doista Allah nikoga nije opteretio kada dođeš do zida, do kraja svojih mogućnosti, znaj da nakon toga ti nisi obavezan. Zar je obavezan da klanja onaj koji padne u komu? Nije obavezan. Zar je obavezan da klanja stojeći onaj koji ne može da stoji? Nije obavezan. Kada dođeš do kraja svojih mogućnosti, znaj da više nisi obavezan. Ali ko ti daje pravo da uvodiš stvari u vjeru i da pripisuješ to Allahove vjeri, a Allah o tome nikakav dokaz dozvoljenosti nije objavio. Dakle, makar se time namjeravalo dobro, to dijelo čovjeku neće biti primjeno. I poznato nam je svi novotari, ogrezli novotari, kada bi im nešto palo lijepo u duši, povodom toga bi izmislili hadis. Poznato je. Koji su se pokajali, koji su se vraćali na put ehli sunnata al džemata, govorili su, kada god bi nam se nešto svidjelo, povodom toga bismo izmislili hadis da time postaknu ljude. Jer ipak, dakle, imam hajra u ljudima, pitaju odakle to, zbog čega to, zašto da radim, Hoću da iskoristim svoje vrijeme kako treba, pa se onda izmišljaju, izmišljaju hadisi. Dijelo da bi bilo primljeno, mora biti učinjeno iskreno radi Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako ga je on činio i kako je to vjerodostojno od njega zabilježeno. Ne prenosi Albanac, bilježi Bosanac bilo ko, kako god, otpočne, završi s drugačijim završetkom. Ono što je vjerodostojno zabilježeno, a poslanik Alihi Salatu Veselam je radio. Mnogo što je njemu pripisano. Poznato je, za vrijeme Abdullah ibn Mubareka da je jedan od njih bio ljudi koji rekao, nakon što su ga otkrili, nakon što je priznao, Kaže, šta ćete, ja sam ubacio 4000 hadisa među vama. Kaže, ne bojte se, imao mi Abdullah i Mubarak, sve ste on za jednu večer prečistite. Hadise koje ste ubacio. Ubači, ubacivali su, izmišljali da ljude skrene, skrenu s pravog puta u stramputicu. Dakle, da bi dijelo bilo primljeno, mora biti iskreno učinjeno radi Allaha i onako kako je činio poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Poznato nam je tako da su naši prethodnici govorili da se za svako dijelo otvore dva deftera. Zašto si ga uradio i kako si ga uradio? Svako dijelo koje činimo, za njega se otvore dva deftera, dva sveska, dvije sveske. U jednom, zašto si uradio, radi Allaha ili radi nekoga drugog, da te neko drugi vidi i pohvali, da u njegovom srcu zauzmeš mjesto i slično. I kako si uradio? Kako je te bio čef? Kako ti misliš? ili kako je to činio poslanik. Zašto je bio poslanik? Zašto ga je Allah poslao? Ako ćeš ti od sebe izmišljati način ibadeta. Zatim, zbog ovoga, umaranja, je tako? Čovjek radi, misli i prelijep je način skupljanja hadisa od imama Nelija. Nakon što je spomenuo citat kod imama Buharije, ko uvede, to će on biti odbijeno spomenuo i drugi citat, ko uradi, da ne bi bilo dobro, ta je tam moj dedo uveo, ja radim, on će biti kriv, on će snositi odgovornost, ja radim, ne, svejedno isto je i ko uveo i ko poslije radio, neće biti primljeno, jer nema osnove u šerijatu. Ono što je Allaha vjera jeste što je došlo od Allaha i njegovog poslanika. Što je došlo od mene, tebe, petog, desetog, to nije. To, time odziv, zar nije rekao imam šafija, učenjacima hadisa wa qala ir ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaytumu fadribu al-jidara bi qawli al-mukhalif al-akhbar Ako vidite da se moje riječi za razilaze sa onim što vi pišete od hadisa, onda moje riječi od zid, a prihvatite se onoga što pišete. To je rekao imam Šafija, za koje kažu da je bio za ovaj umet da je koristio kao što svaki dan ovom umetu koristi sunce. Toliko imam šafija koristio ovaj umet. On kaže i daje prednost normalno poslaniku alihi salacom, odnosno njegovim riječima, odnosno to je objava bila od Allaha dželavala. Ko to ima pravo nakon njega i njemu slični da kaže, dobro rekao Allah, rekao poslanik, ali bit kako ja kažem. Samo neko je ludo koji je ludo hrabar. Zbog toga što čovjek uvodi ili onaj koji se povede za njim radi i slama se i ništa mu neće biti primljeno, naprotiv još će biti griješan, to je šeitanu i tekako drago. Šeitanu je novotarija draža od grijeha. Da navede čovjeka na novotariju, naročito novotariju u ubjeđenju, I to je dakle ono prav, ona prava novotarija, draže mu je nego da ga navede na grije. Jer onaj koji čini grije, može prije ili kasnije pokajati se, zastiditi se. Gospodar, ljudi, tako onaj koji čini novotariju, teško da će se pokajati. Jer smatra da je to od vjere. Niko ne čini novu stvar u vjeri, a da ne smatra da je to od vjere. Pogotovo dakle oni koji ne znaju da je to ubačeno. Koji ne znaju za dokaze, da to nema dokaza u vjeri. Već radili prije, radi i on, poveo se. Kad će to ostaviti? Teško da će ostaviti. Pogotovo koliko je ona učvrstila se među ljudima mnogo. Zato je došlo u hadisu koga je šeha Albani ocjenio vjerodostojnim da između novotara, kad se kaže novotar, prvenstveno se misli dakle na novotara u objeđenju, da između Novotara i Teube postoji pregrada. Da između Novotara i Teube postoji pregrada da se neće pokajati. Teško da će se pokajati. Zato što to smatra od vjere. Što, što se kajem kad je ovo vjera? Što se neko može kajati zbog vjere? On se neće da kaje. To smatra vjerom. Zato je to šeitanu drago. Ljude odvodi na stramputicu, umara ih, neće imati nikakve koristi od toga, Oni misle da rade dobro, a u stvari rade grije. Kako se spominje Ether, je tako, predanje od njega, Allah ne bilje zna, jer od osnovnosti imamo zaiga, je li prenosi, spominje, da Iblis rekao, ja sam ljude upropaštavao grijesima, oni su mene upropaštavali iz tikvaru. Ja ih navedem na grijeha, oni, stavfirullah, stavfirullah, pokaju se, od grijeha. Pa sam ih naveo na slijedjenje strasti, prohtjeva, u vjeri. Pa oni griješi, ja ne smiju da griješi. Oni griješi, a ne znaju da griješi. Da slijede nove stvari. Oni griješi, a ne znaju da griješi. I šeitan mrtah, odmara šeitan. Zavede jednog dvojicu u vedru, onda svjetina i slijedi, on se može posvetiti drugima. Dakle, nova stvar u vjeri je draža šeitanu od grijeha. Zbog toga, sljedeća poruka svima nama, zbog toga, kao što se upoznajemo s pravim islamom, vjerom utemeljenom na Kur'anu i sunnetu, vjerom koju je Allah dželjavala objavio i potpunio, vjerom s kojom je Allah u raditu lekumul islame dina i zadovoljan sam sa takvim el, ovdje je došlo lekumul islame, ovdje je došlo el islame, el određeni član ima određenost sa takvim islamom, takvim određenim islamom kojeg sam upotpunio, zadovoljan sam da takav islam bude vjera zbog toga. Kao što se upoznajemo sa takvim islamom, trebamo se upoznati i sa novotarijama. Trebamo upoznati novotarije da bismo bili što dalje od njih i da bismo drugi upozoravali na njih. Jer čovjek radi, slama se, ali to mu neće biti primljeno, kako kaže poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam jasno. Iz hadisa se dakle jasno zaključuje da je vjera izgrađena na šerijatu od Allaha, a ne na lijepim mišljenjima i odobravanjima ljudi. Vjera je ono što je došlo od Allaha, a ne što se sviđa meni i tebi. Iz toga samo vjera koju je Allah propisao je prihvatljiva kod njega. On to prima. Ništa drugo neće primiti. Zatim, hadis ukazuje na pojavu novotarija. Zašto govoriti, zašto upozoravati na nešto što se neće desiti? Desit će se i tekako. Poslanik Alihi Salocam ne bi izrekao ovaj hadis, dakle da nije znao. Otkriveno mu je, pokazano mu je da će doći novotarije nakon njega, da će se uvoditi zašto upozoravati i govoriti o nečemu ako se to nikada neće desiti. Naprotiv, ovaj hadis i tekako ukazuje na pojavu, pojavu novotarija. Iz ovog hadisa može se također zaključiti da sve ono što je zabranjeno je i neispravno. Sve ono što je zabranjeno je neispravno ono što se zabranjuje, ukoliko se uradi, to neće biti primljeno. Iz ovog hadisa se može zaključiti da grijesi, da jedan, jedna od posljedica grijeha jeste da se zbog grijeha poništavaju dobra djela. Novotarija je kakav grije. Zbog njega ne primaju se dobra, dobra djela. djela. I dakle, iz ovog hadisa mogu se izvući određena pravila. Jedno od njih, iako je dakle tako bilo još dole, kod doma zdravlja sam govorio i spomenuo 20 pravila po pitanju prepoznavanja novotarije, kako prepoznati novotariju. Svako dijelo za čije je činjenje, dakle, Osnovno pravilo kako prepoznati novotariju. Svako dijelo za čijim je činjenjem postojala potreba za vrijeme poslanika alihi salatu wasalam. Moglo se lahko učiniti. Postojala potreba, nije bilo prepreke, lahko ga je bilo učiniti, poslanik ga nije učinio. Onaj ko ga učini, čini novotariju. Postojala potreba kao što i mi kažemo da postoji potreba. Nema prepreke nikakve, nije bilo kod njega. Lahko je mogao da to učini. Kao što nema prepreke ni kod nas. I onaj ko to učini, čini na otarju. Primjera koliko hoćeš. Kažu, nije treba donijeti jezikom da se skoncentrišeš malo bolje na namaz. Na vejtanu sallillahi ta'ala pa ih vidite kada promijene sa 20 na 8, da i dalje nije te 20 rekata, ne znaju za nije to sam. Ne znaju na arapskom reći umjesto i širine manje. Šta je sad ispravno? Ono što radi ili ono što zanijetili? Pa nisu ni zanijetili. Kažu, treba donijeti nijet da bi se čovjek malo sabrao, pripremio, skoncentrisao za namaz. Zar to nije bilo potrebno i za vrijeme ashaba i poslanika, ali i sada su svi oni sjedli u džami, samo čekali, bilo popni se, prouči, Allah je per klenci, suhala, čekaj kindi, bila pop se, prouči, čekaj do akšana. Ljudi bili na pijaci, ljudi bili po poljima, ljudi bili u borbi, ljudi bili svugdje. I oni su dolazili, zašto je propisan jezan i slično, jeli da se obznani nastup namaskog vremena, zašto se odgađalo malo sa ikametom i slično, da dođu ljudi, nisu sjedili svi tu. Dakle, i njima je trebalo i poznati su brojni primjeri, jeli oni koji su dolazili po poslanika Alihi sa lupcom čuo i za njega, jeli tamo vuku pred ulaznim vratima, pa onaj ko, koji je zatekao na ruku dole kod samog ulaza u mesčidu, Jel tako? Brojni su Bilo ashaba koji su kasnili, nisu sjedli svi tu. I trebalo je takvima da se saberu. Čuo je onoga iza sebe. Allah, kako je uzdisao dok je, dok je zanijetio. Požurio. Požurio, žurio na namazi. Čuo ga poslanika Alihi Salas, čuo ga zadihanje. Pa je govorio, kada idete na namaz, idete polahko. Ono što stignete, klanjate. Ono što vas prođe, naklanjate. Dakle, i takvima je trebalo da se malo skoncentrišu u smjeri. Ali nije bilo rečeno kada hoćete da donesete kvire ste nevitanski. Je li to teško izgovoriti? Pa nije teško izgovoriti. Nema nikakve prepreke. Ali nije radio. I sad ni pametni mi treba, treba raditi. Kogod da je rekao, kogod da je rekao, predno se daje poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. On je zakonodavac, nakon Allaha dželovala. Pokornost njemu je jednaka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. S čime je on došao, došao je od Allaha subhanahu wa ta'ala. On ne govori po svojim prohtjevima, herojima, strastima. To je objava koja mu se objavljuje. Sve je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Etu alimun Allahe vidinikom. Zar ćete vi Allaha učiti svoje vjere? Mi da učimo Allaha što je vjere i što nije? Ja rob. I brojna druga pravila. Staćemo kod govorim, kaže da je la ilaha illallah, sa kurka čovjek. Ko ima nešto da pita?